اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحب وحب عمل صالح يقربنا إليك اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد سبحانه وتعالى i zahvala pripada Allahu, savršenom gospodaru, koji jedini smije i mora da bude obožavan onome ko najbolje voli i koji mora najbolje voljen da bude. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti u svemu. Njemu zahvalujemo na svemu jer on savršeno upravlja stvorenjima. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo jer smo svjesni da bez njega ništa ne možemo i da smo već do sad puno zgrešili i da koga Allah uputi napravi pravi put, tome nema zabrude, ako ga Allah u zabrudi ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Zato sebi spasa kroz Allahovo zadovoljstvo tražimo kad svjedočimo srcem, jezikom i dijelima sve dok živimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga ni u savršenstvu, ni u gospodarstvu, ni u pravo na ibadet, to jest ni u čemu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji koji je Allahovom voljom i pomoći dostavio poslanicu teoretski i praktično poručio, pokazao, podučio, prenio da se Allah samo obožava kako se to Allah subhanahu wa ta'ala po svakom pitanju ispravno obožava i kako se sa ljudima najbolje ophodi. Neka je dakle, Allahu salavat salam na Muhammeda, Allahova poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve koji ga slijede od sudnjeg dana, molit Allah da nas učini od takvih. A zatim, prošli dres je bio na temu vjerovanja ehli sunneta po pitanju Allahovih evlija. Kako je Allah dao, tako smo i pričali, pojavila se potreba na, da nastavimo govoriti, ako je tema hideski završena. Naime, zaključili smo da mi vjerujemo u Evlije, onako kako je objavljeno, koji sve druge stvari. Da su Evlije Allahovi bogobojazni, vjerni robovi, da Allah subhanahu wa ta'ala Evlije počasti kerametima, nismo od onih koji negiraju zato što se to kosi s našim razumom, nismo od onih koji pretjeruju po pitanju Evlija, pa im pripisuju božanstva, božanska svojstva, ili ih uzimaju za posrednike između njih i Allaha, ili pretjeruju u njihovom hvaljenju zbog kerameta koji su im dati, ili izmišljaju im i dodaju nove keramete, ili ih smatraju boljim od drugih, ako im se desi jedan keramet u životu, a naučili smo da kerameti otprilike dva na prema jedan dolaze zbog slabosti. U, dva u dvije situacije dolaze zbog slabosti, a u jednoj od tri zbog zbog znači počasti ili utvršćenja. Hvala. Nakon što smo naučili da postoje nekakve avlije, mi smo davno prije naučili da ovo akidesko znanje se nauči da bi se znalo. E, nego da bi se po njemu djelovalo. Nas zanima šta imamo mi od toga što vjerujemo da imaju nekakve evlije. Naučili smo sto vjernici ljudi, a sebe smatramo takvima. I kažemo da smo inša Allah mu'mini i trudimo se da budemo. Naučili smo da to nije neka stvar koja je poput poslanstva ili vjerovjesništva nedostižna ljudima osim koga Allah probere i damo i gotovo. Nego znamo i zakide prije toga i to treba često da se prisjećamo da Allah subhanahu wa ta'ala upravlja stvorenjima preko uzroka koje vode ka posljedicama. Da sve na dunjalku obstoji na vezi uzrok posljedice. Da nema posljedica da Allah za nju nije dao uzroka I Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže Allahu valiđu alladina amanu yuhriđuhu min al-zulumati ila nur Allah je zaštitnik onih koji vjeruju, odnosno uzeo je one koji vjeruju pod štićenike, pod svoju zaštitu, zaštićenike, odnosno pod svoju zaštitu, izvodi iz tmine na svjetlo. Svako da želi da pobjegne iz tmina u svjetlo kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun zaista za Allahove vlije nema straha i niti nema tuge alladina amanu wa kanu yattaqun oni koji vjeruju bogobojazni su lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah nima pripada radosne vijesti na dunjalu i na ahiretu čovjek treba se pita gdje sam ja odnosno na takve ljude, mogu li ja to dostići? Ili sam li već u tome? Jel se ovo odnosi na mene? Ili je nešto što ja, čemu ja ne mogu prije, što je nedostično poput poslanstva? Ili je nešto što ja mogu imat, a trenutno nemam, pa trebam se truditi? I kako doći do toga? Kad je u pitanju virajet ili evlijalnik, ponaški, to je nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio svakom insanu na dunjalu ako se potrudi. Ako uzme za uzrok, je dobit će tu čast. Naučili smo da postoje opšti i posebni vilajet. Opšti koji obuhvata sve vjernike, makar i imam bio ko, ko zrno gorušice, i onaj posebni koji je za posebne vjernike i da nije isto. Allah kad kaže da Allahovi evlije nemaju straha i nemaju tuge i da će biti obradovan na dunjalku i na ahiratu, kaže da oni koji vjeruju koji su bogobojazni. A iman može biti minimalan, osrednji i maksimalan. Bogobojaznost može biti minimalna, osrednja i maksimalna. I tako vilajet Allahov, odnosno vilajet Allahov prema robu može biti minimalan, osrednji i maksimalan. Postoji velajet koji je a kasnije ću objasniti što ovo znači, koji obuhvata sva stvorenja. I postoji velajet koji je od, odnosi se na sve vjernike i to nije nešto toliko bitno. Koliko je bitno ono zbog čega Allah objavljuje ajete i poslanik sallallahu alejhi ve ne spominje hadise u sahihima, a to je onaj posebni Riječ veli u kuranskom hadijskim tekstima je došla u opisu Allaha i u opisu Allahovih robova isti termin. Allah za sebe kaže da je veli, ili što mi je rekli je vlija, i Allah za vjernike kaže veliki. U hadijsku odsiju koji bliže ima muslim u svom sahiju kaže men ada li velijen, faqad adentuhu bil harb. Taj hadijs će biti tema, vičer ne dersa oko njega će se vrtiti ostale mesele ko neprijatelj je mome mli, ja mu objavljujem ra, ra, rat, kaže gospodar svjetova. Pa kaže velid. A za sebe kaže, čite Ramajetu da je Allah velid. Naravno, mi smo naučili na osnovu ono pravilo naše poznato, da su osobine i imena onakve kakve su, kak, kakav je onaj koji im se opisuje ili naziva. Pa ono što je Allaho je onako kako njemu dolikuje. A ono što je stvorenje je onako kako njemu dolikuje. Ono što je živo je priroda nakon kao njoj dolikuje. I mrtvo je su tako kao njoj dolikuje. I nema uopšte tu nekakvog, nekakve zbunjenosti, nekakve zbrkanosti, nekakve kontradiktornosti, nejasnoće. Nego je Allah subhanahu wa ta'ala od niza termina u arapskom jeziku, a ovaj termin evlija se provlači u drugim terminima koji mi poznate, slušamo često. Pa ćemo i na to, ako Bog nas pažnju, izabire baš ovaj termin. Zato što je u njemu ono osnovno, ona srž, s jedne strane u opisu, takva dakle osobina, i način kako do nje doći, kako je postići. Verajet, ili evlijaluk, ili kako već, da budeš evlija, ili značenje evlije, štićenik i zaštitnik. Štićenik kojeg voli onaj koga štiti, i zaštitnik koji voli onoga ko štiti. Zato je velajet mahabbetun ma'an nusre po definiciji u arapskom jeziku. Evlijavluk je ljubav uz pomaganje. Ljubav i pomaganje znači velajet ili evlijavluk. I Allah kad kaže da je velidju ledina amenu, zaštitnik onih koji vjeruju, pomagač onih koji vjeruju, znači Allah ih voli i zato ih pomaže. I kad se kaže da insan ne vlija. Allah. Znači to je osoba koju Allah voli i pomaže zato što ona Allaha voli i pomaže. Kao što kaže osvišnje intensur Allah i ansur. Ako pomognete Allaha, on će vas pomoć, a mi znamo da se Allahu pomoć ne treba, nego da se to odnosi na pomoć Allahove vjeri i Allahove robova. Pomoć Allaha radi. Kao što je poznato. Pa Allah subhanahu wa ta'ala neće uzeti zaštićenika osim osobu koju voli i pomaže. I neće ga zavoljeti, a da ga neće pomoći štititi, braniti. Neće ga uzeti za evlija. I neće evlija biti evlija. I neće dobiti Allahov štit. I neće dobiti Allahov pomoć. I neće dobiti Allahov bliskost osim ako ne upotpuni ili ako ne poveća ko sebe ljubav prema Allahu onako kako dolike je robu da voli Rabba iz koje prozilazi sve ostalo, a to je žrtvovanje Allah radi. I zato, upravo zbog toga se, znači, jedan te isti termin koristi i za rabba i za roba. I u njemu je i opis i uzrok. Kako da njega doći. I ovo je bitno se shvati, jer ovo nam treba. Nećeš zaspat kog grešnika probudze koje vlija nikad. Nema takvih. Neko je to vrhunac vjerija to se u širijatu zove ihsan u onom hadisu Omara. ibn Omera, hadisu Džibrila poznatije. Šta je islam? Da izgovoriš i počneš praktikovati, pa dok ima ne uđe u srce. Pa šta je ima? Da ubjeđen bude da sumnje u neke stvari. Pa iz zbog istog ubjeđenja bolje praktikuješ. Šta je ihsan? Pa odgovara poslanik sallallahu anehi ve seneme u ibadetu, a naučili smo iz ajeta da ihsan biva i u ibadetu i u ponašanju i da onaj ko uspostavi ispravnu vertikalu, to je srodnost između njega i raba, mora mu biti lijepa i dobra i horizontala, mora biti njegov odnos prema robovima ispravan i dobar. I svako ko se neispravno ponaša ima ne problem sa akidom. I to je završeno, to je dokazano. Na to ukazuju mnogi ajeti, pogotovo zadnje sure iz Korana. I to je pravno kod Ehlizmata. Da onaj ko se fali da je čiste akide, a loše se obhodi prema Allahovim stvorenjima općenitom, neživa, pa živa priroda. Prvo prije, prije sa hajvanom, nego sa insanom, a zatim sa insanom, a zatim sa muslimanom, a zatim sa bolim vjernikom odnosu na druge, sve stepeni gdje insan mora da pokaže ljudskost i islam na dijelima. Ako to ne bude, znači, kod čovjeka on laže da je ispravne akide ili smatra ispravnim ono što je nespravno svog neznanja. I zato Allah kaže, vidjeli ti onaj koji svijet, ovaj svijet poruči, to je onaj koji odbija siroče. Na primjer, da mu ispravno uvjerujemo je onaj svijet, ne bi tako djelo na ovom svijetu. Poznato ko ste svi koji slušao zna kako se to tumači. Pojenta je da se to zove ihsanom, vrhuncom vjeri, u hadisu Džibrila. To se zove i sitkom u nekim situacijama. Evlije su u jedni u suri Furkan, odnosno u drugoj suri, opisane kao Ibadur Rahman. Da, u suri Furkan. Allah, robovi milostivog. U suri Mu'minum su opisani kao vjernici. Kad efrahal Mu'minum. Pa Allah na više mjesta u Kur'anu opisuje najbolje vjernike, nekada ih naziva pravim vjernici, jel Mu'minum, nekad droga bi milosti, koji su oni robovi koji su najveći da im se milost ukaže i da u džennetu najveće dobiju, jer džennet je produkt Allahove milosti, sve u džennetu je produkt Allahove milosti, pa što je više postigneš, više dobiješ. Nekad ih opisuje kao eh, muhsine, kao što je hadisu Džibrila, prave dobročinitele, jer kad i badeti, dobro i badeti, dobro ga čini i kad se ponaša, dobro čini. Dobro se ponaša prema stvorenjima, pa je muhsin, dobročinitelj, nekad ih naziva lijama i tako dalje, sve ove situacije. Neka spominje nagrade, pa sura Rahman spominje dva dženeta, dvije vrste dženeta. Pa spominje dženet jedan i opisuje gore duplo bolje užitke, pa onda dženet drugi. A na kraju prvog dženeta kaže hel džaza od ihsane ilmen ihsan. Zar je, kaže, nagrada za dobro osim dobro. Zar je nagrada za dobročinstvo osim dobro, dobročinstvo. To jest, zato što su najbolje radili, najbolje se i dobili. U suri Al-Waqi'a kad opisuje isto tako sabi puna, sabi pun, to je još jedan od nopisa i naziva, a odnosi se na evlije, oni koji su druge pretekli. Unaike al muqarrabun, ti su Allahove bliski. Takvi su Allahu bliski. Najviše trčali, pa prvi stigli, pa se Allahu najviše približili. Bukvalno, znači, u onome kako se Allahu približili približava. Pa kaže na kraju Jezaem bi makanu i amalun, kad opisuje njihovu nagradu, kaže nagrada za ono što su radili. Kako su radili, tako su i nagrađeni. Pa je put do ove blagodati otvoren svima. Ali moraš biti bolji i najbolji da bi dostigao ovaj drugi stepen. Nije poenta biti opštije vlijan jer Allah štiti svakog svog roba, čak i nevjernika ga čuva u onom što je domen njegovog gospodarstva. Čuva ga dok mu ne dođe eđa do svake mahane, svakog belaja. Hrani ga, usrblije ga, zdravlje mu daje, pa ga iskuša ako što iskuša i drugi, pa mu nešto uzme. Ali ne može mu niko navoditi ako mu nije suđeno, žaba pa što nije vjernik. Želim mu i volim mu dobro, poziva ga na pravi put, ali ga ne tjera dok on ne krene sam. Kad krene pravim putem, uputi ga dakle iz ostale. Zatim vjernici, god je na pravom putu i ole, iskreno Allah radi vjernike, ne sumnja, nije munafik, on je vlija, koji je minimalni. Allah ga voli u odnosu na nevjernike i pomaže ga malo više u odnosu na ostale, međutim nije to taj vlijalog. Kad ko takvom neprijatelji Allah mu ne objavlja rat. A kad Allah se sveti radi tebe, znači da si na položaju kod E to je vlijalo koji nas zanima. I to je ono što sam malo prije uporedio sa drugim situacijama u Koranu. Treba biti među najboljima, pa ćeš od Allaha da biti najbolji. Od, u te vlije mi vjerujemo. Takve Allah pomogne kad padaju i preko njima pomogne vjere, pa, vjeru pa im daje čuda i njih učvrši i motiviše nekad stvarima i takvi često i ne znaju da su je vlije i ako znaju ne hvale se time i ne pokazuju, ne demonstriraju ono što im Allah dao, nego ljubomorno čuvaju kao što su čuvali i prije toga odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa te su zbog toga i postigli taj stepen. Evlije su opisani kao ulaike al-muqarrabun. To su oni koji su primaknuti, koji su bliski. Primaknuti su, a nisu prišli. Iako su pošli prilazili su, ali nisu mogli prije dok im Allah ne dopusti. Allahu pući. Mi krećemo, Allah daje i pokreći i dostavlja. Oma ramejte, idra ramejte, ona kimna Allah rema, kaže poslaniku, ti nisi bačio, kad si bačio, nego je Allah bačio. Allah je dopustio i pokrenuo i dao da se cilj pogodi, a ne bi ti mogli. Naše je da krenemo. Allah će završiti i na ovom i na onom svijetu. Pa ako iskreno Allah radi, shvatimo cilj i naučimo put do njega i krenemo tim putem, svjesni moramo biti da mi nećemo maknuti, a kamo li ističe ako Allah ne dostavi, ne, ne završi, ne pomogu. Da bez njega ne možemo ništa, a s njim možemo ono baš što nam dozvoli pomoći. Da bi bio Allahu približen, moraš raditi ono što te približava Allahu, Pa što toga više radi, radiš, Allahu si bliži. A što se Allahu bliži, Allahu si draži. A kad se Allahu draži, onda od njega dobivaš ono što ljudi ne mogu zamisliti, u što većina ljudi ne vjeruje. Od raznih vidova zaštite, pomoći, sreće i radosti, utjehe, osjećaja imanskih i psihičkih koji ljudi osjećaju kad skeniminan poraste kako treba kad dođe osjećaje za koje mnogi učenjaci kažu da ljudi provedu u život, ne dožive ih. Allah im nije nepravdu učinio. Prije nego što pređemo na konkretne stvari, kroz hadis, spomenuo su još jednu stvar. Allah je pravedan. I zabranio je sebi da uči nikome zulom. I spomenuo me tu hadis koji uzmam muslimu sam sahiju. Hadis kod sam. Iz njegove pravednosti dao je svakoj osobi na dunjaluku, svakom džinu, i svakom insanu, muslimanu ili nemuslimanu, priliku da bude evlija. Nije može biti poslanik, ne može biti vjerovjesnik, ali ako htjedne i putem krene, može biti evlija i može ući u Firdevsu i Firdevsu za njih mjesta. Ako hoće. I može biti najgori. Na dnu džahene. Ako taj put izabere. I može biti negdje izmočen svaki insan, na osnovu sudbine koju mu je Allah propisao, u svom životu, u svojoj poruci, u svom poslu, u svojim mogućnicima, materijalnim, intelektualnim i tako dalje, može da postigne stepen najbližeg Allahovog roba, koji nije vjerovjesnik ili poslanik, koji su stepen, iznad to Allah daje, probjede koga hoće. Ako krene tim putem, ako postigne taj stepen, ima najbolje, ima najbolje položaje, užitke, radosti, blagodati na ahiretu i ima najbolje također stvari na dunjalogu. Čovjek kad je dobar sa Allahom, može doći na stepen da uživa u iskušenjima. I to se spominje. Kad smo govorili o zahvali, je o saboru, pardon, na iskušenjima, rekli smo da je sabor minimalno obavezna stvar, ispod sabora insan griješa na sabor je da trpiš, da ne žališ ni srcem ni jezikom. Znaš da je to dobro, ne znaš kako ti je dobro. Ne godi ti, jedva čekaš da prođe. Ali ne kuhaš, ne žališ se, ne kariš da sam ja Bogu zriješio, ne utrudila, nešto to misliš. Iznad toga je zadovoljstvo. A zadovoljan onaj ko ne želi da mu sive prođe, jedno što zna da je u njemu hajer, iako ne zna koji je hajer navikneš se na belaj pa ne želiš da prođe, da te Allah čisti od greha, to bude sebe uz ulazka u dženet i tako dalje. A iznad toga je zahvalnost. Da bol boli, a ti zahvaluješ Allah da te boli. A to se ne može postići onako teoretski, sad ja sam spreman, ja hoću. Neko je Allah provocirao, ne drljuješ na ovom svijetu. Ima i slučaj da je u doba poslanika sam zemlji nakon njih. Da su ljudi iskušavali, da su ljudi govorili razne stvari, pa su bili iskušani pa je poslanik sa sve preporučio i zabranio se tako radi, nego da od Allaha traže na zaštitu. Također se dešavalo i nakon njega da su govorili gospodar moj iskušaj me, pa ih Allah iskušao s nekim stvarima koji su proste, a oni nisu mogli da žive, nego se valjali u prašini od bolova svo vrijeme, upravo zbog tog manjka u normalnom funkcionisanju koji nije toliko neko, nešto veliki u našim očima. Pa insan ne treba da izaziva ali vremenom kroz rast i razvoj i imana i ustrajnost na pravom putu i činjenju dobrih dijela može da dostegne stepen da uživa u iskušenjima to te mjere da zahvali Allahu na njima. Boli i njega i da ne bol. Rastuži ga tuga, zabrine ga briga, ali on ne želi da ona prođe. Takvi imaju najljepši život na ovom svijetu. Takvi ima ne može niko, ništa a to što su sa Allahom I takvi su Allahu najbliži. I za takve i one ispod njih koji su u tom gore pragu, prešli pragu onog opštnjeg, potrudili se, pretekli drugi u dobru, pa se primakli Allahu subhanahu wa Allah i u sebi, približio, stavio ih u svoju zaštitu, zavolio ih više nego drugi, jer ne moraju svi biti na vrhu. Ima određeni step, prag Allah zna kad prijeđe u ljubavi i pomaganju, postane evlija. I evlije nisu svi na istom stepenu. Imaju veći, imaju banji. Kad prijeće taj prak, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, pošto je hadijsku ciju, men aada li valijen, faqad aden tuhu bil harb. Kaže, ko bude neprijatelj, ili neprijateljstvo iskaziva u mom evliji, ja mu objavljujem rat. U toj situaciji Allah subhanahu wa ta'ala spominje da ratuje s nekim sa onim ko mrzi, pa mržnja proizvodi loše riječi i dijela spreme vlije. Sa onim ko radi s kamatom i sa onim koji je drumski razbudnik ili tome slično pobunjeni koji pravi nered, narušava sigurnost, uzma život i metke ljudi. Za njih kaže da ratuju sa Allahom, automatski znači u ratu su, a za prve dvije kategorije Allah uzvišnji kaže da ratuje s njima. Nije puno grijeha spomenuto u ovom kontekstu ovako. Iako Allah mrzi svaki grijeh i svakog grešnika, onoliko koliko čini grijeh, kad čini grijeh, ljuti se, srdi na njima. Na, za, zbog njih. Srdi je na njih. Zbog grijeha koji čini. I zbog toga čovjek mora da bude oprezan po ovom pitanju. Ali kaže, ko ne neprijatelj je vli, ja mu objavljujem rat. Žega svakog slabića. A niko ne voli da bude opisan ko slabića. Želja svakog slabića je da ima nekog jakog ko će ga braniti štititi. To je poznato u životu. Ja i ti se možemo prste, smo jaki, jači, najjači, ali želja svakog slabića, to ne mora se odnositi na mene na tebe. Da vas malo smiri. Je da ima nekog jakog ko će, se, ko će ga štititi, braniti i radi njega se svetiti. Ako izmakne kontrole. A kad su u pitanju stvorenja, Allah nas je opisao i mi to znamo. I zato jesmo vjernici, hvala Allah. Ja juhen nasu entumul fukarau in Allah. Wallahu huval ganidjon hamid. Jedan od primjera samo. O ljudi, vi ste u potpunosti ovisni Allah. Allah je onaj koji je u svemu i od svega neovisan i zbog toga svake hvale je vrijedan i zaslužen. Mi smo najveći mogući slapići. najslabije stvorenje smo mi. Ili svako činjenica smo stvoreni, ne moramo se porediti s Svaki od nas je najslabiji, zato što tvoje i moje srce ne može da kucne, niti oko da trepne ako ga Allah ne pokrije. Ako kaže stani, staće i vječno će stati. Vatra koja guta i prži, Allah kaže budi hladna i spasi, hladna i spasi, završeno. A ovo sve što se kreće, Allah pokreće. I da Allah prestane da pokreće stalo bi. Zove bi se ugasno. Sve što imamo od snage, od moći, Allah daje. Koliko hoće, kad hoće. Povećavaju manji. Pa smo najslabiji mogući. Da nije Allahovo štita prema nama, davno bismo nestali. Svaki od nas. Urokljivi ljudi pogledom ubijaju. A da ne kažemo o drugim spletkama koje se svakome čine tokom života. Na ovaj ili na onaj način. Pa opet većina ljudi preživi. Što? To što nije suđeno. Nije Allah dao. Inače bi mi dao ono nestao. I zato smo najveći mogući slabići. Možeš ti se porediti s nekim pa reći ja sam jači od njega. Nisi ti jači zato što ti njemu da Allah dao u tom momentu manje, a tebi dao više. A može obrnuti pa ćeš biti slabiji. To je prva stvar. Druga stvar, jedno i drugo je Allahovo, nije tvoje ni njegovo. I treća stvar, ima uvijek jači od jačeg. Ako se od njega jači, ima od tebe neko jači. Opet si potreban zaštiti. A ko će te bolje štititi od Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa prva korak, prvi korak je da insan spozna da je slab, da je nemoćan totalno, da je bespomoćan. I da sa sve mogućim nema nemogućeg. I da je najbolje ako već, pošto smo slabi, priznajemo, to skontali smo, a ne volimo da nam se kaže, onda je najbolje imati najjačeg uzvrsti. A nema jačeg od Allaha. On je najjači. Imamo mogućnosti da nas Allah lično štiti. Da se Allah u ime nas sveti. I jedan je put ka tome. Pa je samo ovoj rečenci velika korist. Kaže poslanik sallallahu aleyhi ve selleme وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ حَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افترضته عَلَيْهِ Ne može mi se, kaže, rob približiti ničim što mi je draži, što više volim od onoga kaže što sam u farzu učinio. Strogo propisao. Kako da budeš evlija? Da se približavaš Allahu. Kako se i čime Allahu možemo približiti? Samo onim što Allah voli. I to po kategoriji kod Allaha. Kaže, ne može mi se rob ničim približiti da mi je draže, dakle, približavam se onim što mu je drago. Mi me fterat tuhani, od onoga što sam mu farzom učinio. Šta Allah najviše voli? Farzone. Koje je farzone? Sve. Jel imaju neke više, neke manje? Da. Što je vrednije dijelo i nego farzi vrednije. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam wa'alamu anna khaira amanikum usana znajte da je na, vaše najbolje dijelo namaz. A u namazu, namaz je, braćo moja, i sabah, i podne, i kidja, i jakšan, jace, i vitr, i sunet, i prije, i sunet, i poste, i džuma, i bajram, i duha namaz, i tehijetu u mešti, sve je to namaz. Koji namaz je najvredniji? Fars. A zatim njegovi suneti. I svi suneti i sve na file, svih namaza na jednu stranu jedan farz na drugu, bilo koji. Farz je teži. Juči dan su ovome govorili, da se ne može farz porediti na filama. Nego je Allahova milost da su njem dano oko fali farzova, ili nisu kako treba urađeni, nisu primjeni, da će popuniti na filama, zato što su iste vrste. Zatim drugi ibadeti koji dolaze nakon namaza na slanjeće, poput zekijata, posta, hađa i ostali obaveza, sve je to najbolji način približavanja Allahu, jer to Allah najviše voli. Ovdje je bitna stvar da zapamtimo, da se Allahu približavamo samo ono što On voli. A da Allah ne voli dunjalog i ne cijeni dunjalog i ne voli tebe zato što si visok ili nizak, lijep ili ružan, ovakav ili onakav, imućan ili siromašan, nego te samo može voljeti ako radiš ono što on voli, a to su ibadeti. Jer po definiciji ibadeti sve što Allah voli, što je zadovoljan reći dijela javnih tajne. Allah subhanahu wa ta'ala neke stvari voli i s njima je zadovoljan, a neke ne voli i s njima nije zadovoljan. I ono što voli s njima je zadovoljan kad se pojavi, kad se desi. Zato se kaže što voli i s njima je zadovoljan. Voli ono što je naredio, a zadovoljan ako uradiš kako treba, pa ti za to nagradu pripremi. Jer jedna je stvar što Allah voli svoj propis, ali nemam ja od toga koristi, nikakve se ne primijenim. Pa kad ja uradim taj propis, Allah mi daje nagradu zato što je zadovoljan samo, sa mnom u tom pogledu. Bitno je da znamo da Allah voli svoju vjeru, voli svoje propise i voli vjernike onoliko koliko ih ispunjavaju, pa je onda s njima zadovoljan kad ih ispune, kad uradi. Kaže dale poslani Allah uzvišeni u hadisku cilju. Neće mi se rob prestat približavat na filama sve dok ga ne zavu. La je zalu abdi je tekarrebu i deje bin nevati. La je zalu. Neće se prestat približavat. Kako postate vlija? Ustrajenost ću u onome što Allah voli do života, do kraja života. Pa nakon određenog perioda ti se približavaš, ti približavaš, ti približavaš, pa Allah kaže prišao si. Ne mora to obavijestiti. Dovoljno je na sudnjem danu da znaš. I da u ovom svijetu da sretno, lijepo živiš i budeš sačuvan belaja koji, za koji možda nisi ni znao i prijetna da postoji. Neće mi se, kaže, prestat približavati. U ovim riječima je dokaz za obaveznost upornosti i ustrajnosti. Da to i ne biva preko noći. Ljudi popiju cisternu alkohola, što rekao Jan Šejh, pa ga često citiram, i krene pravim putem, još se otreznje kako treba nije. I on misli da je najbolji, samo zato i gleda ljude od osko, one koji su do jučer bili, s kojima je do jučer bio isti, ako ne gori od njih, a i dan danas se nije otarasio mnogih tih stvari samo nije svjestan. I umjesto da bude ponizan, on biva ovdje. I zato ga vidiš rok trajanja ovdje godinu 2, 3, 5, pa bude vraćan na taj došao. Jer je zloupotrebio ono što mu je dato. I takvih imamo koliko hoćemo. Mora se uporan i ustrajan u nastojanju da se Allahu ugodi, da mu se umili, da mu se približimo a nećemo osim ibadetima, i to pod kategorijama, što se vapniš, to bliže i više nas, se na Allah nas približava i više nas Allah zbog toga voli. Pa prvo farzome, pa onda na file. I to neće se, kaže, prestar približavati. Allah zna dok i koliko. Neko uspije tokom života, neko ne uspije. Cijeli život nije dovoljno nekom. Što to? Sporo ide. Nema ni jednog cilja, a da ne možeš potrošiti vreme do njega ako dovoljno sporo imaš. Da obrnemo stvari. Ti se lije niški. Neće, neće, pa stane i nikad ne stigneš. Koliko god se da vremena potrošće ga. A mi ne znamo koliko ima vremena što još gore. S druge strane, ljudi idu brže pa prve je stignu. A putevi nisu koraci puki, nego dobra djela. Stvari koje Allah najviše vore srčani, zatim jezičkih i tjelesnih ibadeta. Prvo farzovi, zatim na file, plus vrijeme. A ne samo spostaviti farzove i misliti da se postigo nešto, ili ima dvije, tri na file, od onoga što je Allah da po nagradu, zato što Allah voli vjernika pa mu počasti svakom nečim i misli sad da si dobar što zato što oni s kojima se družiš nisu dobri u tim na filama, a boli su tebe u 3, 4, 5 drugih nego ti nemaš matematike, imaš samo svoju neku sebičnu logiku, ja imam to, a oni nemaju to, ja sam bolji od njih. A kad bi se sve sabralo, daleko bi ti bio Naprotiv, insan u ovoj stvari uvjeri, gleda uvijek one koji su iznad njega. I gleda samo svoj, odnosno smo svog rapa, svog gospodara. I sam sa sobom vodi samo obračun. I ne smije tamo kad ga ljudi hvali i ne smeta mu, ne ometa ga kad ga ljudi kude. Kad kažem ne smeta, ne da mu ne godi ili godi. To je nor prirodna stvar, ljudima godi pohvala i smeta kritika. Ali neće te ona ni ubrzati ni usporiti, ako si iskren, ako si kako treba. Jer ti znaš svoje mahne, ti znaš svoje slabosti. Ti znaš koliko god se ti puho pred ljudima zato što te hvale, kad sjedneš, staneš, osamiš sa svojim gospodarom, ti znaš dobro će si. I kakav si. I zato je bitna ova stvar. Da im insan ne misli da je vlija nikad. A kamo li ne na početku ovog puta, nego da je put otvoren i i tebi. Svi možemo biti ako hoćemo. I svi možemo uživati u ovim blagoratima. Možemo biti obradovani na dunjalku i na hiretu. Možemo biti najsretniji ljudi u svim dunjalučkim iskušenjima. Ali evo puta. Kako treba raditi farzove, pa napregnuti se onda ustrajno na filama, što više to bolje i Allahu draže. Kaže, fa iza ahbebtuhu, a kad ga zavolim, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yabsiru bihi, wa yaduhu ledi jebtušu biha, wa ređuhu ledi yamshi biha. Kaže, divam njegov sluh kojim on sluša i njegov vid kojim on gleda i njegova ruka kojom on djeluje i njegova noga kojom on hodi, namjerno napomnijem ovo on, zato što je u arapskom jeziku jasno, osim onima kojima Allah zaslijepio je srce pored očiju i znanja ne vidi. Pravilo je da se stvar opisuje i razumije onako kako se pripiše nekomu. Pa Allah kaže da biva njegov sluh kojim on gleda i njegov vid kojim on sluh koji čuje vid kojim gleda i tako dalje. Njegov kojim on. Ima ovdje lična zamjenica. I ovaj hadis se nikako ne može shvatiti kao što su neki shvatili, da ne uzubila Allah gleda kroz njega i Allah čuje kroz njega i Allah radi i djeluje kroz njega, a ima takvih ljudi oko nas i na dunjalku koji tako misle. Jer ovo, to, bi, to biva jasno poređenje Allaha i stvorenima koji je kufr po koncensu islamskih učenjaka. Nego se ovaj ajat razumije u kontekstu kojim je došao. Hadis razumije u kontekstu u kojem je došao. Šta je cilj Evli? A? Allahu zadovoljstvo. Nisu kerameti, nije ovo, nije da ga zovu, da znaju, ne znaju. Samo da postigne Allahu zadovoljstvo. Kako se postiže Allahu zadovoljstvo? Radit će ono što Allah voli. Bogobojaznost, tako da iman. Kako se radi ono što Allah voli? Šta nam treba da bi mi ugodili Allahu? Svišnju? A? Dobro, imamo sunet. Sunet na zemlji postoji od te koje Allah poslao Muhammed Ali Sanam i povukao ga u I Kur'an. Jesmo postigli. Moje? Najbitnija stvar. Allahova pomoć. Da budeš iskren, pa neki si rekli iskrenost u pravosti, da bez iskrenosti nema. Bez suneta nema. Bez Korana nema, bez bogobojaznost nema, bez Allaha i pomoć nema ništa. Nećeš biti ništa. Ako te Allah ne pomoći. Šta je vlija ima? Ima Allahov pomoć. Kad gleda, gleda ono što, me, što, je, što ime Allah zadovoljna. Kad sluša, sluša ono što ime Allah zadovoljna. Kad djeluje, djeluje u sladu sa Allahom zadovoljstvom. Kad ide, ide tamo gdje je Allah zadovoljna. Allah ga pokreće da bolji bude nego inače. E to je cilj, jer sami ne možemo ništa. Nije ovo na čemu smo sad, ne, nismo postigli sami i nikakvom svojom sposobnosti, nego čisto malom blagodati. I ko što nas je pomogao da iz jako teške situacije, skoro svaki od nas, manje ili više, dođe u ovu situaciju koja je relativno dobra u odnosu na ostale ljude, a Boga mi daleko od onoga što Allah traži šarijetom, tako nas može pomoći da budemo najbolji. Ako krenemo, njega se ostavimo i od njeg pomoć tražimo, su svi prvi koraci, kako biste ulijeni a zatim tražimo njegovo zadovoljstvo u dijelima kroz ono što je sevapnije, obaveznije, zatim upornost na filama, ovo su sve praktične stvari kako biti. Šta dobivamo kad nas Allah pokriče još? Kaže, ako me zamoli, ja mu dam, ako od mene zaštitu zamoli, ja ga zaštitim. Ono što kažemo, dobiješ prije sabaha, dobiješ posle sabaha. To se dešavalo i, i dešava se i dešavaće se ali ne svakome i ne svakad. Jer Evlija ostaje rob, ne komanduje on Allah. I zato postala se pitanje da li je Evlija svaka doba Kabul, kažu ni. To je poznato, ne može biti. Nije poslanicima svakad ova bila Kabul. Ostaješ ti rob, ali ti neće Allah ostati dužan, da ti na ahiret, da će ti nešto bolje, da će ti kad on hoće. I da će ti većinu onoga što tražiš, i nadahnut će da tražiš ono što je hajer za tebe, pa će ti dati. I nadahnut će te da budeš uporan dok ti ne da onome što je hajer za tebe. Za razliku od drugih, ti ćeš možda dobiti jedno, on će 50 puta, pa će vam Allah dati. Tebi će se brže odazvati onome što, što je hajer za tebe. Ti nećeš trošiti vrijeme na one druge vrste iskušenja, a to je kad Allah iskuša da dobiješ nešto što nije hajr za tebe, pa ti on ostavi za kasnije, pa ti cijeli život odmotavaš, ne sam pravo, ne sam pravo što mi ni djelo, jesu li gdje si, ili ovo ili ne ono, ali učista Allahova mudrost, razlog što ti nije dao. Pa kad ti da na ahire, to biste draže nego što te ti ispunio žene ili nalako. Naprimjer. I tako dalje. Kaže, kad ga zavolim, bude, bude ovo njegovo stanje ima nešto što se dešava prije. I to je najveća pozicija koju čovjek može postići. Najveća da reče. Cijeli život da se insan trudi zbog ovoga, treba da mu bude cilj. Došlo je u hadisu, vjerodosnom sahihu, i da ehabdallahu abden nada Džibrile, ja Džibrilu inni ahbebtu funanan, fa ehibbehu fa juhibbuhu Džibrilu. Kad Allah zavoli roba, pozove Džibrila. Pa mu kaže, o Džibrile, ja sam zavolio tog i toga, pa ga voli, pa ga automatski Džibril zavoli, jer Allah da tako. Pa Džibril pozove stanovnike nebesa i onda se tvoje ili moje ime razlegne, što bi rekli, pročuje na svih sedam nebesa. Allah voli toga i toga, pa ga volite. Pa ga svi voli. A meleć inače dove za vjernike. A posebno dove za one koje voli. Thumme, zati, znači prođe neki period. Yuktebu lehum kabulu fil art. Bude mu propisan kabul. Bude prihvaćen na zemlji. Prije svega stane Allaha subhanahu wa ta'ala, zdi mi stane Allahovi robova pa on ima ono nešto što drugi nema i zbog čega ga i je neprijatelji poštuju. I tako dalje, i tako dalje. Ali nek, neki drugi način. Uglavnom Allah obećava kabul na zemlji. Nakon što se pročuje na nebesima. Ako ga Allah spominje, braćo moje, one što njega spominje. I neće se tvoje ime spomenuti za darša ako ne budeš od onih koji Allaha spominje pa je spominjanje od Allaha jedna od najvećih nafila i najvećih sredstava, puteva, načina kako postići ovaj stepen. Jer cilj, ili da skratimo razumijevanje, razumijevanje ovoga, neće biti vlija osim onaj koga Allah zavoli. I cilj je da se postigne Allahovo zadovoljstvo, Allah nije zadovoljan osim s onima koje voli najveći cilj Allahu za dosad, smo govorili već prije. Allah je zadovoljan s onim koji je zavoli i koji uradi ono što on voli. Pa odgovor na mnoga pitanja, kako biti pravi vjernik, kako biti najbolji vjernik, kako dobiti tih stepene ihsana, kako dosti stepene vlije u ovom slučaju našem konkretno, sve je jedna stvar. Postigneš Allahovu ljubav, njegovo zadovoljstvo, imaš to. On ti vrati pa te nadahne i pomogne i ti budeš najbolji u svom najgorem vremenu ti budeš najgore. I to je moguće. I zato je opisano da će pred kraj svijeta biti ljudi koji zbog vjeri imat će nagradu 50 ashaba. Na primjer. I ashabi se čude i pitaju 50 od njih, kaže ne, ne od njih, nego od vas 50. 50 takvih ko vas. Nagrada. Ne odlika. Kako bi smo, da ashabima je odlika. Ali seba, nagrada zbog određenih stvari, zbog teškoće u praktikovanju vjere i ostale stvari koje spomenute. Ali je pojenta znači da insan može u svom vremenu, u svom mjestu, bez obzira koliko bilo nekaradno stanje, da se tako izrazim, može biti među najboljima. Može imati najbolje nagrade. Može imati nagrade veće od najboljih. Ako bude najbolje radio. Ako se bude trudio. Da Allah ugodi. Najbolja stvar, kojom se rob približava gospodaru svjetova i postiže njegovu ljubav i njegovu zadovoljstvo. Je spoznaje Allah subhanahu wa I nema ništa bolje od toga. I neće se ti ni truditi, ni tražiti uopšte, neće ti naumpasti, ko što većini ljudi danas nije na umi da traže oni Bože zadovoljstvo, nego se Bogu obrati samo kad su problemima. I mi to imamo situaciju, moramo ovo spomenuti, večeras, nek vas ima više i nek se snimi. Imamo situaciju da ljudi su naša braća praktični primjer onoga što Allah kaže zaboravili su Allaha pa Allah zaboravio da oni zaboravili na sebe ili Allah je njih zaboravio to je tako se postavio i tako dalje. Kad treba praktikovati vjeru kako treba. Kaskamo kad treba biti na mjestima gdje se uči vjera, bez čega ne možeš praktikovati vjeru. Izostajemo. Kad treba odmoriti, ne odmaramo se o halalu, nego tražimo ovo ili ono. Hoda se, dan gubi se, u sumnjive se stvari upada. Nemate na dersu, imate na moru, na jezeru, na pecanju, na ljetovanju, na zimovanju, u planini, u šumi. Ja nemam koriste toga što ti sjetiš pred nama nikakve, a Boga mi ti imaš. Zašto ovo govorim? Prvi problem se desi. Eto te meni i ovakvom ko meni. Ne ideš medvjed u šumi da te, da, koje si ganio prije kad si zbog njega s propisima si igrao. Ne ideš, ne pitaš ribe, ne pitaš ovo ili ono. Kad nada zapadneš u problem, tražiš rješenje uvjeriti a zbog vjere si upao u problem. Jer Allah kaže ono što vas zadesi, to je posljedica dijela vaši, grija vaši. Da se naučuje svjestan bio i motivacija, dovoljno imao ne bi zapuk, to što sam. Pa je glavna stvar kojom se spozna je Allah učenje vjere, učenje Allah. Ne može ga spoznat bez toga. Prisutnost na dersovima, vezanost za knjige, predavanja, sjela i tako dalje. I dva su načina otprilike kako spoznati Allaha. Srčani, teoretski i praktični. I kako pa, pardon, postići Allahov zadovoljstvo, ljubav. Taj teoretski, odnosno srčani, sa objeđenjem, vezan za objeđenje i ono što je u srcu, što je proizlazi praktični. Prvi najbitniji korak je ovo. Spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, spoznaje njegove veličine, spoznaje njegove moći, spoznaje njegove srčbe, i tako dalje, tako dalje. Što pro, iz, pro, produkuje kasnije kod čovjeka najbolja djela. Prije svega u srcu, a zatim u jeziku. I zato učenjaci kažu, ko što Ibn Kajim uh, e, Rahimahullah kad spominje deset razloga zbog kako posjeća Allahu ljubav, on je obrnuo raspored, ima to svoje što je zbog čega se vrati kasnije, ali spominje ove stvari, među njima je spoznao Allah s.w.t. kroz njegove imena i osobine. Zatim, kažu, učenje čitanje Kur'ana sa razmišljanjem. Dakle, ne samo puko čitanje. Ono jest od sebe, ali slab se. Malo te, sporije te približava. Nego sa razmišljanjem. Zašto? Zato što u njemu spoznaje Allaha, ispoznaje Allahove vjere, ispoznaje nagrade, ispoznaje prijetnje i kazne i sve ostalo što ti treba na tom putu. Ako razmišljaš, spoznaćeš. Ako ti nije jasno, nejasno, u Koranu imaš rješenje, pita učenje ako ne znaš, pitaćeš pa ćeš spoznati. I tako dalje. Zatim ide razmišljanje o stvorenjima Allahovim, o kosmosu, o suncu, o mjesecu, o nebu, o prirodi. I kroz to razmišljanje ti spoznaš svoju slabost i Allahu uzvišenost i veličinu, njegovu snagu i moć. Pa u tebi prouzrokuje je strah prije svega koji te opet je rada primjenjuješ. Zatim razmišljanje o Allahovim blagodatima prema tebi i drugima što ti povećava ljubav prema Allahu i nadu njegovu milost. Onaj ko mi je dao ovo, da će mi više. I može mi dati više. I ne može mi niko drugi dati sebi njega. To su te stvari od prilike srčane koje na kraju vode jednoj stvari koja je peta, a to je potpuna slomljenost, skrhanost, ovisnost, odnosno osjećaj i priznanje ovisnosti o Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono što je najbolje. Kaže dio učenjaka da blagodati ne dolaze osim zbog ovog razloga. Zahvalnost na blagodati je obavezna, obavezna. I on, njom se postiže čuvanje ili očuvanje blagodati i povećanje. Ali da blagodat ne dolazi osim kad osjetiš da ti samo Allah može dati. Kad se njemu predaš i srcem osloniš, šta ti Allah daje? A onda ti zahvalom to čuvaš, održavaš i povećavaš. Allah ti daje i povećava zbog toga to je najbitnija stvar i to se ne može riječima opisati. Ne može se definisati šta znači skrhano, slomeno, pred Allahom, slomeno, to se doživi. I svaki vjernik je lahko mi je, put je otvoren samo ako hoće. Postoje idu praktične stvari, to je trudno na filama, zatim spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, a među, od spominjanja Allaha tri su stvari najbitnije, čitanje Kur'ana, čitanje Allahovog govora, tamo je bilo s razmišljanjem, znači crpljenje znanje iz Korana. Ovdje samo čitanje je korisno. Ovaj, istighfar, traženje, oprosta. I salavat na Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam, jer time ti moliš Allah da spomene po dobro Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam kod onih koji su kod njega, pa tebe Allah deset puta spomeni. Kad god Allaha spomeneš, Allah te spomeni kad njegov Kur'an knjigu učiš, Allah te spominje više o Kur'an, neću puno dosadan, sam vam svaki put provlačim. Kad zikriš bilo koji je zikr, Allah te spominje. Kad istikfar činiš, to je i zikri istikfar, to je posebno stanje. Kad na Muhammed sam sam salava donosiš, Allah te spominje deset puta, kod pohvalite kod, onih koji su kod njega. Uglavnom, tvoje, brate, moje ime se odzvanja i spominje i čuje iznad arša, iznad stvorenja. Ako ove stvari radiš. I doće vakat kad to bude toliko puno da Allah zbog toga pozove Džibrila i kaže ja ga volim. Pa ga i vi ti volite, pa ga i vi volite, pa ga volim na zemlji I prihvatim. I nema bolje stvari od ovoga. Insan kad bi promjenivao samo zikrove koji su propisani, a ima zikrova koji su pušteni da insan hiljadama i tako i treba hiljadama svaki dan da ih spominje, oni neograničeni, ali kad bi promjenivao zikrove samo koji su propisani, one dove, ti vidi, uhvatiš sebe, ako bi malo odmotavao, a kad se navikneš, uopšte ne smatraš bitnima, to je spojenta vjera, ne smatraš da si nešto puno uradio. Kad odmotaš, tokom dana legneš pre spavanje i pročiš sve one zikrove što treba i hoćeš da zatvoriš oči i razmisliš da si ti kad si otvori oči pročio dovu. Pa kad si proučio dovu nakon buđenja sna. Pa ušao, pošao u toalet da abdestiš pa pročio dovu. Pa izašao pa pročio dovu. Pa hlanio, a k zikr. Sunete pa farsa. Pa učio jutarnji zikr, dove, ne dove. Pošao iz kuće, ima dolaza izlazak iz kuće. Vrat, sjeo u auto, ima dolaza prevozno sredstvo. Vratio se, u, ušao u mešćid, ima dova. Izašao, ima dova. Pored toga si klanio. Ulaziš u kuću, spostva je žamije bilo s čega, ima dova izlazak iz kuće. U kuću. Dova pred spavanja. Dova prije intimnog odnosa. Do, vjetar naleti, ima dova za vjetar. I tako dalje, tako dalje. Možda ovo djeluje puno, ali vjerujte mi, to su sitnice, insan za kratko vrijeme to pohvata i kasnije mu uđe u rutinu i nisi svjestan da ti vazdan Allah spominješ. I oni koji Allaha puno spominju, to su oni koji uče propisane zikrove. A izdajni nisu oni koji Allaha spominju više, to su oni koji nabijaju rekorde, da se tako izrazim slobodno, u onim zikrovima gdje, koji su slobodni. Gdje se može reći stotinu, hiljadu i deset hiljada puta, i dvanest hiljada puta, koje buhurere i više od toga. I nisu isti oni koji Allaha spominju malo ili nikako, i oni koji Allaha spominju dovoljno i oni koji su pretekli drugi u tamo. Oni imaju veće šanse da budu prozvani tamo gdje je najbitnije. Zadovoljno se s ovim, ja sam odužio s dersom, ima još koraka koji vode ka Allahovo ljubavi. Kad bismo ovo primijenili, ostalo bi nam se svakako otvorilo za Allahovu pomoć i dozvolu. Ovo je samo pokušaj posticanja mene, a zatim vas, da možemo, ako htjetnijemo uz Allahu pomoć, biti bolji, da možemo mi biti oni koje Allah posebno voli i čuva, da se mora insan žrtvovati na tom putu, odvezati od ovog svijeta i svezati za Allaha subhanahu wa ta'ala, pa tim Allahovim užetom koji se objava zove, primati se Allahu subhanahu dok te Allah ne zavoli, pa kad te zavoli, onda će te on još više pomoći da mu budeš bliži i da u vjeri budeš bolji i da vjeri i vjernicima budeš korisniji i da njemu vremenom budeš draži i ko bude Allahu se prima kao na, u tom smislu na dunjalogu. Ko bude žurio da čini dobra djela, Allah će žuriti da njemu ugodi na ovom prije svijeta, a pogotovo na ahiretu. Pa kaže u drugom hadisu, poslanik sallallahu alaihi sallam citira Allah, uzvišno da je rekao, i s tim ćemo završit, kroz primjer, kaže, ena inda dhanne abdi bi, wa ana ma'ahu ila dhekerini. Ja sam kaže, onako kako moj robo mene misli. Pa kad naučiš ko je Allah, zavoliš ga, povećaš objeđenje, povećaš oslonac, povećaš strah, povećaš nadu, misliš da njemu sve najbolje, očekuješ njega sve najbolje, znaš je najbolje, koji te zadiče da je to dobro, zato samo što ti ne kontaš, nemaš Allahovo znanje, pa uvijek o Allahu dobro misliš, pa ti Allah daje onako što misliš. Ja sam kada s njim, ka, ka, kad me spomene, pa kad me spomene u sebi, ja ga spomenem u sebi. Kad me spomene, u stvari kad me spomene, pardon, u osam, ja ga spomenem u osam, i tako se razumije, hajde, zato što kasnije kaže u društvu, a ne u sebi kad me spomene, kaže u društvu, ja ga spomenem u društvu koje je bolje od njegovog. To je skod onih meleka bliskih Allahu Barša. Kaže, ako mi priđe pedar, ja mu priđem kolaka, tako mi priđe kolaka, tako mi priđem ko rukohva, tako mi priđe, dođe pješačeći, ja mu dođem žureći ili trčeći. Ti napraviš korak, Allah te pokreni od deset i više. Ti kreneš, Allah te približi više ti žuriš da činiš dobra djela, Allah ti višestruko požuri da tebi ugodi ono što je tebi drago na ovom svijetu. Pa ti daje blagodati koje nisi mogao zamisliti. I užitke. I usreći te i onome što ti je bilo do večer normalno pa nisi cijenio, odjednom sad ti drago uživaš u tome. I to je bolje od toga da dobiješ nešto normalno. Pa Allahu zahvali što si godinama uživo, a nisi ti godinama uživo, do tebe je bilo prije. Nego si počeo od jučer uživati u onome što si imao godinama sa pa ti drago, odjednom osjećaš koliko je Allah dobar prema tebi, koliko ti je dao i tako da. I ona stvar koja je najbitnija, požuri da te nagradi. Čim vidiš meleke smrti, kaže nema straha i nema tuge. Ne tuguj za onim što ostavljaš, Allah će se pobrinuti o njima. I ne strahuj za onim što dolazi, duša će ti lahko izaći i sve će ti biti slatko nakon toga. Čim ti se vrati duša u kabur, položiš ispite, nema straha, rekli su. I će ono tamo vamo proćiš, već su dobro domali. Prođeš na ispitu, automatski se otvara kabur, koliko pogled dopire, otvaraju se džennetska vrata i počne ti džennet u kabur. I taj džennet samo se povećava do sudnjeg dana i na sudnjem danu imaš bolje nego što si imao u kaboru i nakon savršetka sudnjeg dana u džennetu imaš još bolje. Ako budeš među najboljima ili od najboljih na Dunjaluku, ako se budeš najbrže kretao kao Allahu, Allah će ti najbrže odgovoriti sa nagradom u smislu lijepog života dok se živ i lijepe smrti i najljepšeg života u kaburu i najboljeg položaja i sigurnosti i sreće na sudnjem danu i najvećih deređa u džennetu. I zato vrijedi se trudi da insan bude vlijep. Molim Allah da nas uputi i pomogne i zavoli. i u smrti, onda kad je s nama najzadovoljniji. Amin. Walhamdulillahi rabbil amin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى